Veseliți-vă, drepților, ceruri, bucurați-vă, să dați mulți Hristos născându-se, Fecioara așa de heruvimilor asemănându-se, purtând în brațe pe Dumnezeu cuvântul întrupat, păstorii pe cel născut Doamne, slavă Ție! Veni să lăudăm pe Maica Mântuitorului, care după naștere iarăși a rămas fecioară. Bucură-te, cetate sufletită a Împăratului și Dumnezeu, pentru care sălășluindu-se, mântuirea săvârșit. Cu Gavril să lăudăm, cu păstorii să slăvim strigând, de Dumnezeu născătoare, roagă-te, celui ce s-a întrupat din tine, să ne mântuiască pe noi. Tatăl bine a voit, cuvântul trup s-a făcut și Fecioara a născut pe Dumnezeu Steaua vestește, magii se închină, păstorii se minunează și făptura se bucură.